computiloi por solvi mondan nutro problemon. La tutmonda agriculturo povus nutri occent tudec quin milionoin plida homoi ol hodiau. Se la agriculturae areoi estus optimume exploatatai. Signife plida tuberai fructoi, cae plida ternuxoi, cae da soio, estu plantatai cae aliflanche malpli da maiso, da riso, da milio, da sucercano, cae sucerbetoi, set principe malpli da tritico. Dian el calculis sciencistoi, de la Universitato de Virginio en Usono. Estas contribuo al intensa debato che la mondo post quelca iardecoi besono suffice da nutrajoi por nau miliardoi da homoi, tio iam de longe occupas agros Iliai ideoi concernas cefe tri agat campoin. Optimumigi la productivon de existantai agriculturae areoi, bremsi mal sparon, cae malaltigi la quoton de besto de venai nutrajoi sed la stiedzistoi el la Universitatu de Virginio nun presentas novan ideon. Farmistoi povus shangi sia in campa fructoin por plibone mastrumi la disponebla in fontoin, nome precipe aquon. La esploristoi transtonis tion optimumigan taskon al computilo. Gi el calculu por ciu stato la plei bonan mixon el dec quar cutimae agrofructoi, ciui amplexas proximume tri quaronoin de la monscala cultivado. Temas precipe pri basae nutrajoi. Oni preter lasis cultiv areoin por fructoi, legomoi cae faboi. Se oni transiras al plantoi cun malplida besono pri aquo, sed cun pli alta nutra valoro, tiam eblas maximumigi la ricoltoin, diras sciencisto. Soio cae ternuxoi, exemple, liveras aparte multe da proteinoi. Tuberoi havas mal pli granda nutran valoron en kilogrammo, sed la el hectara o ricolto estas tre alta. Ciui tri plantoi ofertas avantagioin, compare cun la soifae campoi por maiso, riso cae tritico. En la calcula modelo, cae la quoto de la productotai proteinoi povas pli altigi ietec nau procentoi, cae la quanto da calorioi ietec procentoi, cae aliflanche la tutmonda consumo de aquo povus reductigi ie proximume unu o cono prescau triono de la intuta el sparo, concernas Hindion. Cilio, laula calcul modelo, povus reducti sian irrigation al decono. Israelo besonus tiam je quindec unu procentoi mal plida pluv aquo. La Sudano ec prescau je septec procentoi. Cai la metodo ne conducos al monoculturoi, substrecas la esploristoi, char ilia modelo consideras ancao diversetson, qualiton de la grundo, cae la quanton da nutrajoi por bestoi. Ne ciu lando ricevas la saman recepton, parte la recomendoi contrauas alla tutmonda tendenzo. Exemple Germanio, la duonon della productado de tritico, cae trionon de la productado de sucer betoi per maiso, ter pomoi cae betoi. La tubero e l'aula modelo povus liberi ses oble pli da ricolto ol gis nun. Colson, la computilo, reductis favore al sun floroi, soio cae milio. Fine la germana agriculturo consumus ie proximume dec procentoi mal pli da aquo cae productus je nau procentoi plida calorioi cae je procentoi plida proteino. Al aliae landoi helpus multipli grandai shangioi. Etiopio povus ses obligi sian productadon de proteino cae povus du obligi la nombron de calorioi se oni cultivas grand quante ternuxon cae soion cae resignas aliflanque prima milio cae tritico. Pakistano draste reductu al don al tri spezoi de grenoi, la productadon de sucarcano, set productu ansta dec oble plida sun floroi, dudec tri oble plida tuberoi, cae quardec sep oble plida ternuxoi, ol gis nun. Australio devus pli altigis ian ricolton de terpomoi, ec iela factoro ducent dudec, set devus fors treci, prescau plene, la productadon de tritico. La lando tiam productus duoble plida calorioi, cae pli ol trioble plida proteino. La el calculita modelo, tamen nur estas unua pascio, por ricevi pli claran bildon pri la eblezoi de la estonta agriculturo. Necessos adapti la modelon al besonoi de la homoi en la concernae landoi. Exemple en Italio ne eblus adstataui la productado de tritico per terpomoi. La homoi tie ja daure volos mangi pastajoin.